da albarka na litinin daren talata daya da watan Rabi'in al-akhir bayan hijirar shugaban halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam daga birnin Makka zuwa Madina shekara 1400 da shekara 45 wanda ya dace da 16 da wata na goma miladiya 2023 idan tarihi ya inganta ci gaba da karatunmu na adda'u wad wanda wasu ka fi sani da al kafi liman sa'ala 'ani ad shafi wallafar al-imam ibn al-qayyim al-jawziyya alayhi rahmatullah a wannan masallaci mai tarin alkhairi da albarka na al-furqan yake wannan unguwa mai tarin alkhairi ta tudun morai a wannan gari na mai albarka na tawa jamhuriyar Niger a cikin karatuka da muke gabatarwa na adda'u waddawa wannan shine darasi na 28 da yardar Allah subhanahu ta'ala. wanda muna nan cikin bayani da malam ya koro muna dan jan hankali da kuma tunatarwa da falkar da wanda yake yayi barci da ma karantar da wanda bai sani ba akan kada ya kuskure ya rudu da ruduwar da wasu kai a wannan rayuwa ta cewa duk abin da mutum ya aikata in yaji Allah zai Allah na da zai iya sashi aljanna daga kai abin da duk kake so aljanna da huta ta hada suna hannun Allah subhanahu wataala azabtar da kai ba abin da zai karawa zai karawa Allah subhanahu wataala sannan kuma sanya ka aljanna baya rage komai na wajen Allah subhanahu wataala to malan ya karanto muna ababe da dama wanda akwai tayar da hankali da duk mutum ne tsatsi wanda ya san aikin da yake yi a rayuwa mun tuke akan idamali yake cewa a hadisin da ya kawo hadisi musnad al-imam ahmad hadisi abu musa al-ashari Allah ya kara masa yarda yace man mata mudminan lil khamr saqahu Allah min nahri ghuta Eh, duk wanda ya mutu yana mai shan giya ya mutu akan bai tuwa ba yana konkwada giya a rayuwa to a in alkiyama Allah zai shayar da shi da nahar ruba watan eh, teku na ruba suka ce wa ma nahar ruba menene teku na ruba sai annabi ya ce naharun yajri min furuji umisat teku ne da yake kubugowa daga farjin almumisat eh karuwai masu zaman kansu sune karuwai ko yu'zi ahlan nari rihu furujihinna da karnin karnin karnin iskan su yake cutar da in wuta shi kansa da za a bar mutum da wannan warin na farjin kadai nasu karuwan to da ya ise zamanto azaba da 'yan wuta ma'a zalika kuma sai Allah ya ƙara musu cewa su cikin wutar suke Allah ya kare mu to zamu tashi fada malin ce wa fihi ya tabbata har yau a cikin musnad aidan har yau a cikin musnad na al-imam ahmad anhu daga eh, daga shi aba musa al-ash'ari Allah ya ƙara masa yarda qala yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa wasallam ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa tu'radu nasu yawm al-qiyamati thalatha aradatin za a bijiro da mutane a ranar tashin ƙiyama gaban Allah bijirarwa guda uku za a zo da mutane a ranar tashin alƙiyama a kotun Allah subhanahu wataala watan zawwa guda uku mana mala'iku za su zo da mutane gaban Allah a ranar tashin kiyama har zawwa guda uku aje a dawo aje a dawo aje a dawo ko fahimta yace fa amma aradatani amma bijrarwa guda biyu fajidalu za a jayayya ne ana musu za a jayayya, jidal wannan ana rikici tsakanin wannan da wannan wannan kaza wani kaza wani kaza wani kaza wa ma'azi da kuma kawo hanzari ai abin da sabu mai kaza ba kaza ne wannan shine vision rawar farko da ta bi za a yi abin da za a yi akai shine za a ta da ana ta jayayya musu wa juna wane ce kaza ne wane ya kaza wane ya kaza wane ya kaza har ma Allah ya hakaita muna a mai girma wasu daga cikin musu da zai faruwa ko tsakanin eh, wanda suka bi wanda ba Allah subhanahu wataala ba eh, da wanda aka bin to za a zo gaban Allah kuma za su wa junan su eh, abin nan za su za su barranta da junan su a gaban Allah subhanahu wataala istabarra alladhina tubi'u min alladhina taba'u wa ra'u al'azab wa taqatta'at bihim al'asbab duka wannan a cikin bijirarwa ta farin ne za a zo kuma za a zo a ta bayanin awwalu ma yuqda bainan nas yawm alqiyamati fi dima eh, za a zo ayi bayani kan jini wani ya kashe wani miye dalili duk Allah zai tambayi wa'annan mutanen da suka aikata abin da suka aikata na ta'asa haka bijirarwa ta farko da ta biyu jidali ne musu ne jayayya ne da kuma kawo hanzari kasancewar kuma akwai wanda Qur'ani ya bada labarin ba za a ba su damar ba ma balantana su kawo su kawo hanzari Allah ce fa la yu'dhanu lahum fayataziruna ba za a ma ba su izini ba damar su zo su kawo su kare kansu gaban Allah domin duk abinda mutum zai aikata a duniya to in haka je gaban Allah subhanahu wataala Allah zai tambaye shi ko akwai dalili ko mun fahimta wala Allah kana da abinda zaka iya kare kanka da shi duk abinda mutum yake aikatawa wallahi alazim in aka tashi gaban Allah sai Allah ya tsayar da shi ka tsayar da kanka ka bada hujja akan abinda kake muka ka aikata ko ma miye shi yasa kaga da'awar sunna tana tana kokarin saita mutane akan a tsaya iya inda manzo Allah ya tsaya mutane eh wannan shine da'awar sunna a tsaya iya inda da'awar manzo Allah ta tsaya mutane kada ka ƙara ka karage in ka tsara ka je gaban Allah subhanahu wataala Allah zai tambaye ka kuma ga manzo Allah nan za a tambaye sa kai haka ka karta da mutane ina ba ta fahimta shi yasa Allah ya ka Allah ya tsare ka da da kirkira wasu abu a cikin addini ka sanya da sunan addini maliki sai ta wa amma thalisa amma bijirarwa ta uku fa inda zalika tatiru suhuf bi aidi to a wannan lokacin ne za a <coughs> za a watsar da littafai a cikin hannayen mutane za a zubo da littafai wa wa mutane fa akhidhun bi yaminihi akona zai karbi littafin sa dan littafan zubo su za a yi uzul littafan zubo su za a yi ko kun fahimta eto fa akhidhun bi yaminihi akwai wanda zai karbi littafin da hannunsa na dama Allah ya sanya muna ciki wa akhidhun bi shimali kuma akwai wanda zai karbi littafin da hannunsa na hagu Allah ya kare mu wannan hadisi na Aba Musa al-Ash'ari hadisi al-Imam Ahmad wasu da cikin malamai sun sun sun kawo a cikin littafansa kamar Ibn Majah ya fitar da shi a cikin Kitabuz Zuhud da eh, ya fitar da shi daga Abu Musa al-Ash'ari sai dai Nasiruddin al-Albani alaihi rahmatullahi ta'ala ya da'afa hadisin yace hadisi ne wanda yake da'ifi wanda ya yayi wannan bayani a cikin da'iful jami' nasa ma dai akwai abun doka cewa akwai gabar da ta inganta cewa za a zubo da littafai za a ba kowa littafin sa Qur'ani ya tabbatar da wannan sunnar manzon Allah ta tabbatar da cewa za a ba kowa littafin sa Allah ce fa amma man utiya kitabahu بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب الى اهله مسرورا kaje wanda aka ba sa littafi sa ta hannun dama a ranar tashin kiyama Allah ce fa sawfa yuhasabu hisaban yasira da sannu Allah zai masa hisabi hisabi mai sauki ya Allah muna roƙonka kai mana hisabi hisabi mai sauki wayan qalib kuma zai juyo ila ahlihi zuwa ga iyalinsa basururan yana mai farin ciki yana mai jin dadi a suratul haqa Allah ce فاما من اوتي كتابه بيمينه فيقول ها امقرؤوا كتابي اني ظننت اني ملاق حسابي فهو في عيشه راضيه في جنه عاليه قطوفها دانيه كلوا واشربوا هنيئا بما اسلفتم في الايام الخاليه kaga an tabbatar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 wasallam tabbas manzon Allah eh, ma'aikin Allah kare yace iyyakum wa muhaqqaratiz dhunub ahirkinku da muhaqqaratiz dhunub zunub laifuk zunuban da ake ake ake ake kyama ake renawa kashe ku da ayyukan da ake renawa zunubin da ake renawa akwai zunubi wanda mutum yana ganin sa ba kamar ba laifi ko yayi ba laifi bane adabe ce kashe da irin zinubin da ake ake renawa daga ce at tahqiq shine rena abu adabe ce kashe da ku da rena rena laifuka kakka doki laifi ba laifi ba ba wanda zai dokar laifi ba laifi ba yana tunanin abin da yake da laifi ba wani abu ne sai wanda bai san aikin da yake yi ba amma idan mutun ya san abin da yake yi cewa fa laifi ne kuma Allah yake iya ya yi masa azaba ta dalilin wannan to zai kiyaye annabi ce iyyakum wa muhaqqaratiz dhunub kashirin da laifukan da ake ake renawa fa innahunna yajtami'na 'ala ar-rajuli hatta yuhlikana annabi Allah ce tabbas wa'annan laifukan da ake renarwa suke taruwa wa dan annabi Adam har su kai saladiyar halakarsa laifi kadan ne shi yasa wani mawaki yake cewa eh, yake cewa la tastagh la tastasghiranna al'asa kada tsakuwa kada ka tsakuwa yace fa innal jibala min al'asa domin katan dutse da kake gani tushen sa daga wannan tsakuwar ne ko kun fahimta al-imam ibn al-qayyim al-jawziyya alayhi rahmatullahi ta'ala ya ji daga malamin ibn taymiyyah cewa karamin laifi rena karamin laifi shi kansa laifi ne ka zama to kana dubin abunda kake na sabon Allah wanda bai kai bai kai babba ba baya cikin alkabair kana ganin sa daga cikin ba wani abu ba to shi kansa wannan abun laifi ne kuma na daga cikin hanyar da zai sanya mutun ya irtikabin babban laifi ba tare da ya sani ba ko ma ya sani domin daga cikin sharrin da Allah ya ce in ka kiyaye Allah zai yafe maka babban laifi akwai nisantar kananan laifi ina fatar mu fahimta sai yadda in mutum ya nisanci babban laifi to kuma Allah yana yahe masa babban eh, eh, idan mutum ya nisanci manyan manyan laifi to kananan ma ba sai an da Allah zai yafe masa to shi kuma yin karamin laifi na daga cikin abun da ke haura mutum zuwa ga babban to kuma Allah yana gafarta babban laifi ne inji malamai kuma ta hanyar barin karamin eh, babban laifin kun fahimta Allah ce in tajtanibul in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna an nukaffiru ankum sayi'atikum in har kuka bar manya manyan zunubai da Allah ya hane ku akai to kananan laifin sai Allah shi ya hi muku to ana samun babban laifi ne ta hanyar aikata karamin laifi ko kun fahimta saboda duk a lokacin da mutum zai fara sabo da karami yake farawa yanzu misalin ka dauki mazinaci wanda bai zina sai yake so ya shiga cikin badakalar zina kaga zai doka da hanya har ka kallon mata sai la ganin ba wani abu bane ko to daga nan sai a huce zuwa ga zuwa ga uwar Allah ya kare mu to shi da albake cewa ka shedin ku da rena da laifukan da ake renawa kana ganin mutum ba wani abu bane yace fa inna fa innahunna yajtami'na 'ala ar-rajuli hatta yuhlikna domin su wayannan laifukan da ake rainarwa suna taruwa wa mutum har su kai sanadiyar halakarsa wa daraba lahunna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam mathala sai manzon Allah ya buga misali akan wannan kamathali qaumin yace kamar wasu mutane ne ayari wasu al'umma nazalu arda falatin suka sabkau a cikin wani wata kasa a cikin daji suka zo a wani gari cikin sahara cikin cikin daji fili ne dajin Allah fa hadara sami'ul qaumi sai kuma aka mutane suka zo suna so su su shirya abinci ana jin yunwa ga ana buƙatar a jahaza wani abu da za a ci al'umma ta kawo abinci za ta ci wannan abincin sai an gasa kuma babu itace to faja'ala ar-rajul yantaliqu fayaji'u bil'ud sai wani daga cikin eh, ayarin yayin nan sai je ya kawo ya kawo ice daya wannan sai ya taka shi ma ya je ya kawo ice daya wancan sai ya je ya kawo ice daya in kowa ya kawo ice da yansu 20 ne a samu ice nawa to ice 20 za su dafa abinci ko ba za su dafa ba na'am za su dafa shi da nake cewa fa yajiu bil udi war rajul bil udi hatta jama'u sawada suka je suka ta kawo ita sai suka tattara kan itace kowa ya je dagula yake zawa da shi sai suka tattara kan itace wa eh, ajjaju naran kuma suka kunna wuta wa ajjaju naran suka kunna wuta fa andaju ma qadhafu ma qadhafu fiha sai suka kuma dafa abinda suka sanya na nama a cikin wannan wutar kaga tushen kowane daga cikin iccen shine ko kowa guda ya kawo gulan ne aka tattara sai zamanto itace har ya kai inda in aka kunna suna suna kona juna suna suna gasa abin da ake bukata to abin da annabi yake so ya karantar da mu a wannan hadisin shi ya cewa da za a bar kowa da ice daya to da ice dayin bai kai labari ba zai iya kunna wuta ba amma da itacen suka tattaru sai zamanto sun yi suka suka tada hayakin da suka bada zafin da zai iya dafa abincin da ake da bukata to haka laifi kana ganin wannan laifin ba ba ne bane to in kai shi aka wuce kuma sai a zo da wannan dibin cewa ba wani bane shi zai saya ba za ka roki Allah gafara ba kuma in ba ka roki Allah ba yana nan a matsayin sunami na laifi kuma gobe za ka sake yin wani kana ganin ba wani bane kan ajima shekara daya in kullun za ka yi laifi daya wanda kana ganin ba wani abu ne a shekara ta laifi 365 kaga 360 sun kai sun isa shi abin Allah ya kai mutun jahannama aiko eh hadisi ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa Allah ya gulge wata mace cikin wutar jahannama dalilin mage musa da ta daure wannan musar ta hana mata abinci ita bata bar musar ta je ta nemi abincin da kanta ba kuma ita bata bata ba kuma ta daure ta har musar ta rasu ta mutu to dalilin wannan Allah ya sanya ta cikin wuta dalilin wannan abu kadai ba mun bace karatun kaga kenan in mutum to a ce kuma kullun laifi da kake yi ake kusan laifi kusan laifi 700 kenan a shekara to ina mutum za yi da laifi 700 gaban Allah da Allah bai yabe ba na'am Allah ya kare mu jama'a mun bai ci wannan hadisin da kyau sai dai wannan hadisin wasu da cikin malamai sun so su kawo masa abun nan sai Nasiruddin Albani a ƙarshe ya ce hadisi ne wanda yake ingantacce amma akwai da cikin malaman hadisi suka suka suka ce hadisi da bai inganta ba Nasiruddin Albani da yazo gun takharijin hadisin sai ce akwai hanya akwai wasu sanadi a wasu turuq da yake qawwa hadisun hadisu hadisi ne wanda yake ya inganta sahihun ne amma li ghairihi saboda akwai ruwaya da ta inganta daga Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda tana kawa da wannan ruwayar amma ta sha ban da lafazin lura da wannan sai hadisi ne wanda sahihun sahihul li ghairihi malaci wa fi sahihi ya tabbata cikin littafin <coughs> as-sahih ya ta sahih littafin wa kenan na'am min hadisi abi hurairah radiyallahu anhu daga hadisi abu hurairah Allah ya kara masa yarda qala yace <coughs> qala rasulullah sallallahu alaihi sallam. ma'aikin Allah yana cewa yudrabul jisru ala jahannam Allah zai sa a a buga gada akan akan jahannama Allah zai sa a buga gada akan jahannama domin ita jahannama tana kasa ita jahannama a kasa take ko kun fahimta kamar da hadisi suka suka bayyana da wannan cewa tana tana kasa to yudrabul yudrabul jisru aljisr shine gada to Allah zai sa a buga abin abinan gada a saman jahannama fa akunu awwalu man yujiz annabi Allah ce ni ne farkon wanda zai kesa wannan gadin ya wuce jama'a mun ci karatu annabin Allah shine farkon wanda zai mi zai kesa wannan gadar ya wuce domin ita wutar za a zo da ita wajen Allah subhanahu wataala bi 70000 zimam bi 70 zimam ma kull eh, ma kull zimam 70000 malik za a zo da jahannama da linzami guda 70 kowane linzami malaika dubu 70 yake rike da ita a gaban Allah shi Allah ce waji'a yawma idin bi jahannam za a zo da wannan ranar da jahannama malaiku za su zo da ita tana tana kugi ta tamayyazu min al-ghayb haka Allah ya faɗa idan aka zo da ita a wannan lokacin maza ce ba wani annabi a duniya ko manzon da Allah ya aiko da zai iya tsayawa sai kafafunsa sai ya durkusa ba wani annabi a duniya ba wai farhula ba yake zance ba wani annabi ko manzon da Allah ya aiko a duniya da zai iya tsayuwa da kafafunsa a wannan rana a wannan lokacin kowa zai gurfana ne akan guwagunsa kullu ummatin ajati eh, Allah ya kawo wannan kutuna min ayat wa tara kul wa tara kullu ummatin jafiya haka zaka ga kowace al'umma tana gurfani an gurfana ba wanda zai iya mikewa to idan aka zo da ita sai Allah ya sa a buga a buga a buga abin nan gada a saman jihar jahannama saboda sai an keta ta kan take wucewa aje aljanna Allah ce wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika atman maqdiya thumma nunajji alladhina taqaw wa nadharu adh-dhalimin fiha jathiya wa in minkum illa wariduha ba dai daga cikin ku face sai ya kira ta jahannamar sai ya biya ta kanta ba shi inda Allah ba shi ba wani mutum sa. ko dan sa annabi ko ba wani mutum a duniya duk rawanin sa da duk girman mukamin sa a duniya da zai zai wuce haka sai ya biya ta jahannama Allah ce kana ala rabbika hatman maqdiya wannan abu ne wanda ubangijinka ya kaddara ya rubuta kuma an yi sun yi kashi amma ta summa nunjil ladina taqaw za mu tseratar da wasu mutane suka ji tsoron Allah a duniya sai ce wa nazaru zalimin fiha jithiya mu bar azalimai a cikin jahannama gurbani Allah ya kare mu malam jabir akwai wanda sai an shiga aljanna ya dinga tambaya wai annabi ya faɗa akwai sirati Allah ya ce akwai sirati wai shi siratin yana ina wallahi bai san ya wuce ba bai ma san ya wuce siratin ba shi bai ma san ko ana yi ba sai ya shiga dinga tambayar ɗan uwa cikin aljanna kai jama'a wai shi siratin na hanyar ba a gare shi ba <laughs> Allah ya datar da mu duniya riga ya wuce akwai wanda zai zo yana takama wani daga san kamar ayi yi walƙiya kada zai wuce irin wannan ne bai san ko ya wuce ba kamar walƙiya walak wani kuma kamar an sako matashin doki matashin doki yana ci yana da karfi bi izzu fi izzati zai wuce wani kuma zai zo yana tafiya elegance daki dai baya dai kamar an gudu shi dakin ko kuma bayyana wani kuma zai zo yana jaye ciki Allah ya kare mu Allah ya kare mu shine maza ke cewa fa akunu awwalu man yujiz nine farkon wanda zai ketawa ya wuce wa da'awar rusul yawma idin yace addu'ar annabawan Allah baki dai kam a wannan ranar Allahumma sallim sallim Allahumma sallim sallim ya Allah mun miƙa wuya agajin agajinka ake nema ranan ba wani wanda zai rike wani malami ko ba wallahi duk wani malami da ake kira a duniya wani duk an bar araba da su ba wani wanda za a kira Allahumma sallim sallim kowa dai ruhin hatta annabawan kai in annabi zai ce Allahumma sallim sallim kai tunanin kai take ai shine wannan turugation kenan in har annabi zai roki Allah sallim sallim su annabi Ibrahim suna ciki annabi Nuhu na ciki eh? ga su annabi Musa duk irin gogormai da ya sha yayi wahala a duniya annabi Isa duk irin abun da ya sha amma gaban Allah addu'a su guda ce sallim sallim sai manzo Allah yake cewa wa hafataihi kalalib wa hafataihi kalalibu mithla shawki sa'dan mishil shawki sa'da nabi Allah yace wa hafataihi a gefen shi siratin a gefen shi si wannan gadar da kai sirabi akai kenan ko kalalib akwai wasu wasu wasu abin nan kace kace ka tsugiya wasu wasu wasu abin nan ne ina abin da ake cira ake kamo ki da su sai su da shi kugiya ba a shirya da wata Hausa nan ban ba ka faɗa ba wasu za su gane ba eh mamari eh, wani mari ne ke da kai amma ba irin mari da daure mutum ba kamar karfe ne yana da kaifi kuma an lankwasa sa kun fahimta to a gefen jahar a gefen jahannama a gefen wannan jasar ke wannan eh, gadar da aka buga akwai kalalib akwai akwai kugiya misalu shauki as misali ta ce kaya ce ta kasan kusan eh, eh, wata wata abin wata kaya ake cewa eh, sunanta da tana nan kamar tsaida tsaida take ko mun take eh tsaida akwai kaifin tsiya ga ko ai duk abin ka in ka taka ta sai ka tsaya haka ne to ta fi ta girma ta fi ta girma ta ta yace takhtafu an-nasu bi a'malihim takhtafu an-nas tana takudar mutane tana wulgo mutane da ayyukansu ita wannan kayar tana jayo mutane tana wulgo mutane da ayyukansu faminhum mubiqun amalihi daga cikin mutanen akwai wanda zai halaka ta dalilin aikinsa shi da nan ba zai kara ba wannan kayar za ta jasa tana fisgo har ta yi wuta da shi Allah ya kare mu wa minhum mukh mukhardal kuma akwai wanda zata ta yakuda shi akwai wanda ta ja ya ja ko kuma ta tana ja yana ja <laughs> har Allah ya samu ya kitare mun bace karatu in ta ja shi ma ya ja saboda dan dan yaunin shi ba ba kamar karto yake ba iska ya kada ko ya ja a'a da dan yaunin sa in ta ja shi ma ya ja thumma yanju a ƙarshe ne ya tsaye ya fisge ne ya tafi da kir da haula eh, an an samu an ketare fa fararallahu faragha Allahu min al-qada'i bayna al idan Allah ya kare hukunci tsakanin bayu idan Allah ya ida hukunci wa bayu wa arada an yukhrija min an-nar man arada an yarhama mimman kana yashhadu an la ilaha illa Allah sai kuma Allah ya nufaci yaso ya fitar da wanda suke cikin wuta akwai wanda yaso shiga cikin wuta Allah zai fitar da su ba shakka akwai wanda in suka shiga wuta za a tsamo su to Allah ya so ya tsamo wa'annan mutanen to su waye mimman kana yashhadu alla ilaha illallah cikin mutanen da suka yarda suka shaida cewa ba abin bauta bisa cancanta da gaskiya sai Allah eh sun yarda a duniya akwai tauhidi amma kuma sabon Allah sun aikata sun yi sun yi wasu laifuka da suka cancanci a kai su ta bisa adalcin Allah sai a kai su sai a konar da su iya daidai laifin su idan aka ira kuma sai annabi ya ce amarul malaika sai Allah ya umarci malaiku an yukhrijuhum sai su fitar da su sai Allah ya sa malaiku su fitar da su to ya za a yi malaiku su gane su fa ya'rifunahum bi alamati athari sujudi za su gano su ne da alamun sujuda a duniya cewa sun yi ma Allah bauta sun yi sallah akwai alamun sun yi sallah a duniya ba mun fahimta a wutan za a gansu ne da alamun cewa sun yi sujuda amma dai kuma suna ana bara ana karuwa ana ma Allah ibada kuma ana dan abun nan ana saban Allah har aje a mutu kuma ba a samu aka tuba ba to sai Allah ya kai su cikin jahannama a kunar da su to idan mala'iku suka zo berin su sai su ganin su da da alamun sujuda a gocin su wa harrama Allahu 'ala an-nari an ta'kula min ibni adam athara sujudi shi kuma Allah ya haranta wa huta haramun ne wa huta Allah ya sa doka ta ƙarshe huta ba za ta ce ba inda mutun yake sujuda a cikin sa duk inda kake sujuda inda mutum yake dora eh, jikinsa a ƙasa lokacin da yake bauta wa Allah in har dan Allah yake yi to huta ba za ta ce wannan wurin ba ko da an sanya cikin wuta ko mun fahimta daga su goshin su da kuma tafin hannu da ke da kai asaru sujudu ba zai ba zai kone ba amma gefen jikin zai kone sai musu azaba fayukhrijunahum sai su fitar da su wa qad imtahashu suriga sun narki sun kone eh ka tsere ka san kamar an doki kitse an sanya cikin wuta ya yake yi narkewa yake ko kamar roba in ka dora ta a wuta to su ma su riga sun narke sun kone fa yusabbu alaihim min ma'in sai Allah ya sa a watsa musu wasu ruwa yuqalu lahu ana ce wannan ruwan ma'ul hayat ruwan rayuwa ana zuba musu wannan ruwan kuma fayambatu da sai su tsiro idan kasan kamar an shuka shuka Allah ya yi ruwa sun duki wannan kasar suka ta fito kaza su balle su ba su fito Mun bai ci karatu Allah ce fa yakhruju eh, fa yanbutuna nabatal hibba sai su tsiro kamar kace ai eh, kwaya ce kwaya ce da aka shuka fi hamilis sai a cikin eh, a cikin yashi a cikin abin da aka shuka ta ta bare ta fitar cikin cikin cikin shara cikin shara duk duk kazantar wuri idan akwai kwaya ta hatsi ko ta wake ko ta tsagujiya idan aka yi ruwa mi zai zai fito to eh, shi ma kamar da san kwaya tana fitowa cikin shara haka za su fito kasancewa sunnar ke to haka za su fito su ci gaba da rayuwa kuma a ƙarshe sai Allah ya kai su a kai su cikin aljanna kuma ai an shiga aljanna ne hayatul la maut Allah ya dace da mu daga shi ma dai wannan hadisin yana karantar da mu eh, ashe cewa kowa ya shirya ma wannan wannan wurin wannan mawqifin domin akwai tayar da hankali ga annabawan Allah suna roƙon suna roƙon Allah ya kawo musu agaji sannan kuma ga wani abu na musiba na na na azaba da Allah zai yi wa kafirai shine za a sanya wasu mari a gefen jahannama ko kuma a gefen wannan siratin da zai dinga fisgar mutane a wani hadisi ma annabin Allah cewa yi a gefen sirati akwai zumunta akwai amana akwai zumunta akwai amana duk wanda ya ci amana in ya taka sirati to za ta jashi zuwa jahannama duk wanda baya sada zumunta shi ma za ta jashi daga shi jahannama Allah ya kare mu aga kuma hadisi yana nuna mun cewa ashe idan mutun ya mutu da da imani da aqida da aqida akwai aqida a zuciyarsa cewa ba wanda ya cancanta abotawa da gaskiya sai Allah kuma sai laifin sai jirin jayi alkhairinsa to za a kaisa ai masa azaba daidai da laifin da ya aikata sannan kuma a sa masa wasu ruwa na rayuwa sannan kuma ya dawo cikin aljanna yana rayuwa Allah ya dace da mu Allah subhanahu wataala ya samu wanye lafiya a wannan ranar malaci wa fi sahihi muslim a cikin littafi ya tabbata a cikin littafin al-Imam Muslim anhu daga shi sahabin da ya gabata waye Abu Hurairah kenan ko Allah ya kara masa yarda qala yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi sallam. yace naji an ma'aikin Allah yana cewa inna awwalan nasi inna awwalan nasi yuqda fihi yawm alqiyamati thalathatun lalle farkon mutanen da Allah zai farawa hukunci ranar tashin kiyama mutane guda uku ne mutane guda uku Allah zai fara yiwa waton hisabi a ranar tashin kiyama cikin duk mutanen duniya kalar al'umma guda uku Allah zai kira su ne za a bude hisabi da su da farin rajulun istushhida fa utiya bihi mutum da yaje wajen yaki na addini ai aka ce yaki litakuna kalimatullahi hiya aluliya dan kalmar Allah ta zamanto a sama dan ba yana yaki bane dan kare garin sa ko kuma kasar sa dan addinin Allah kusa akwai mutsakanin tsakanin yaki dan dan kabila da kuma yaƙi na hamiya na na na ƙasa da kuma yaƙi na na na addini so da kana ji malamai wasu daga ciki suna cewa annabi sassan ya ce hubbul watani min al-imani ko wannan ba ma hadisi bane wallahi duk malamin da ke karanta wannan ya abin da zai faɗa ma Allah ran tashi kiyama dan yawo manzon Allah ƙarya asar ne maganar malamai ce ba maganar annabi bace son kasa na daga cikin imani kaf hadisin manzon Allah ba inda man annabi faɗi wannan magana ya ma cikin hadisai ko cikin hadisai na ƙarya babu shi amma dai yaki dan addini ake zance ba la zance yaki da na wani abu ba to fa utiya bihi fa utiya bihi sai a zo da shi shi wanda wanda ya shahada wanda ya mutu wajen yaki fa arrafahu bi ni'amihi sai Allah ya tuna masa ni'imar da shi Allah ya masa ko ta. aina daga cikin ni'ima Allah ya ce maje ka ka ta wajen jihadi ni'ima ce ni'ima ce Allah ya bai wa mutum karfin da zai je wajen yaki ne wace ko wani ba bace ai ma zake fita wajen yakin ba mata ba haka ne shi yasa sahabban annabi su ne gaba kuma annabi yana gaban su saboda annabi na miji ne wallahi azin tun kafin lokacin ka tuna lokacin da mahaifinsa ta dawo daga daga garin Madina har rashin lafiya ya kama ta a Abuwa kafin ta rasu cikin kama hannunsa ta yi ta rike ta jinki tace ya Muhammad kun rajula ce Muhammad ka zo miji dan kanka ita duniya na ga tsaya ba za a ce a barka sun namiji jajirce eh jajirce to annabin Allah miji ne wata ran taba wata irin wata bomb ta tashi a garin Madina mallan kowa ne kowa yake ta kan gina yana diyo miye matsalar Allah sai ga annabi ya dawo saman doki ko surdi bai da ko surdi bai da ya je har ya ga miye a matsalar ya dawo yace kowa ya koma an riga an gama muku matsalar eh an riga an gama Allah ya dace da ku ma'aikin Allah kenan ko to eh, jarinta ce rahama ce Allah ya taimake ka ka samu ka dinga tafiya wajen jihadi kamar da yanzu rahab ni'ima ce Allah ya maka baiwa ta zuwa makaranta wallahi Allah ya so da alkhairi wani ba ko biyan sa ake wallahi bai iya zuwa makaranta ya zauna ina rantse maka da Allah wani ko kudi zaka ba shi ya zo ya zauna bi iyawa amma da duk inda ake wani biki ana shan argila da cin burus sai ya zo ya zauna <laughs> amma dai kan makarantar ta gagara saboda Allah bai taimake bai masa wannan ni'imar ba eh sai ta tabbata addu'a asas Allah ya sauke Allah ya sauke jama'a mun fahimta fa'arrafahu bi ni'am fa'arrafahu bi ni'amihi sai Allah ya tunatar da shi da ni'imar da shi Allah ya masa fa arafa sai ya gane ni'mar Allah ya shaida cewa tabbas Allah ya masa ni'ima fa qala sai Allah ce ma amilta fiha wannan ni'imar mi kai da ita yanzu ba ni'imar ba mun ji ai ma ni'ima to mi kai da wannan ni'imar? qala sai ya ce qataltu fika hatta qutiltu ya Allah nayi yaki dan kai dan addininka dan daga kalmar la ilaha illallah hatta qutiltu har tufidu al-ghaya in ji kaga hatta suka ce to fi harful ghaya ce tana kai matuka eh an kai karshen abu hatta qutiltu har aka kai da kashe ni a wannan yakin qala sai Allah ce kazabta ƙarya kake yi magana ta baci Allah ce kazabta ƙarya kake yi walakin qatalta li yuqalu li yuqala walakin qatalta li yuqala wannan wace lamun ce walakin قاتلت lamu لا lamu التعليل lamu kai inji malaman lugha walakin qatalta li yuqala shi zalamto li fataha saboda lamun ci tazo bai gare sa huwa jari huwa jari'un kai yaki dan a ce wani jarumi ne dan a ce wani gwarzo ne dan a ce wani ai namiji ne faqad qila an riga kuma tun can baya a duniyar an riga an fada thumma umira bihi sai Allah ya umarci mala'iku da su kama sa fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya fi an-nari ayu tofi awul awskasa har akai aje su cikin wuta za za a tof ayu tofi awskasa suhiba su jasa ta wuska ai wasa kafi kaki a tura su kuma cikin wuta Allah ya kare mu wanda wanda yaje ho wajen yaki ne ya mutu ya mutu amma bai yi abun ba dan Allah subhanahu wataala bai yi abun ba dan Allah wa rajulun wa rajulun ta'allama nabiy da mutum da yayi karatu ta'allama ya jajirce wajen karatu domin ta'allama fi'ili ne eh, mazid bitta'i wat tad'if min 'alima sai da mutum ta'allama la tafa'ala masdaruhu ta'allum eh, yayi karatu yana yayi karatu wa eh, ta'allama al-ilma yana ci wajen neman ilimi wa 'allamahu kuma ya koyar da shi ya samu karatun kuma ya koyar wa qara'a al-qur'ana kuma yayi karatun al-qur'ani fa utiya bihi sai a zo da shi gaban Allah subhanahu wataala wancan na fari an kare da shi bai karfi da wajen yaki an yi wuta da shi to wannan kuma ga dalibin ilimi malami da yayi karatu kuma ya koyar cikin karatun ma fa saboda Allah maka muhimmancin Qur'ani sai aka ware Qur'anin shi kadai akai bayanin sa saboda eh, saboda annabi cewa yana da sama da komi ba duk abin da zaka karanta in baka karatun Qur'ani aikin banza ne wallahi eh, duk abin da zaka karanta to sai sai eh, annabi ke cewa ya karanta alqur'ani mai girma fa uce bi sai azo da shi fa arrafahu bi ni'ami sai Allah ya tuna yace tuna nema da nema ka. Allah ya zalo masa na maka nema ta kaza kai ake saurare kowa na yin kana da tarin magoya baya an yi maka kaza ai saboda karatun ma ka samu alfarma kaza da kaza da kaza ai ma duk komi ba shi ba iya karshen da ko iya abin da zamu ka alfarma in ka zo ya ce ai ma akar maka Allah ne kaza da kaza an kare Allah ya tuna wurin ma da ake layi kai ba za ka yi layi ba abinda ake saya kai ba za ka sa ba ka ake yi saboda albarkacin karatun da kai sai Allah ya tambaye shi shi malamin wancan da shi Allah ya kare mu sai Allah ya tambaye shi to ma za amilta duk nemar Allah da yayi masa zai tuna masa yace tabbas wannan nemar Allah ga min sai Allah to ma amilta fiha mi kai cikin wannan nemar mi kai da wannan ni'imar qala sai yace ta'allamtu fika ya Allah nayi karatu dan neman yardarka ta'allamtu fika al-ilm ya Allah dan ka nayi ka nayi neman ilimi wa 'allamtahu wa 'allamt eh sai wa allamtuhu eh khata mata sai wa allamtuhu saboda ta'un tafa'il ce wa allamtu damir mutakallim ne sai da mutu mudafun wal ha'u mudafun ilayhi mun fahimta yace qala ta'allamtu fika al-ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fika al-qur'an yace ya Allah na nemi karatun ne dan kai kuma na koyi da shi dan kai kuma na karanta alqurani ne dan kai faqala sai Allah ya ce da shi kazabta kai ƙarya walakinnaka ta'allamta li yuqalu huwa alim kai ne dan dai a cewa na malami ne la haula wala quwwata illa billah mutun ya bata shekaru yana karatu kuma yaje Allah ya ce ƙarya yake kuma ƙaryar fa da yake sai Allah ce kake ka ka koya ne karatun dan a ce wala ya kai malami wala malami ne mun fahimta subhanallah wannan kaluba da gare mu ɗaliban ilimi wallahi ce sa akwai ababe guda biyar da aikin mutum baya samun karbuwa a duniya in ba su ba su baya yiwa baya yiwa koda mutum yayi to akwai matsala Allah ne ya ruha mu na asiri zamu zo karshe hadisi muka abubuwan nan guda biyar fa yuqal Allah wa qara'atul qur'ani kuma ka karanta Kur'ani ne li yuqal li yuqala a ce huwa a ce wani malami ne wani arama wani akwai sauti faqad kuma an riga an fada musamman ma irin wannan zamanin ko Allah bai kara rufa na asiri wannan zamanin musamman zamanin social media wannan wani fa wai kawai wa'azi Allah bai sauke wani wa'azi ne kawai saboda TikTok ne kawai saboda kawai TikTok kawai shikenan an kare wannan kuma kawai dan a ce wani ne kaza ne to ai karkara ashe sa tawadu a babin ilimi abu ne wanda wajibi ne wajibi ne matsayin dalibin ilimi dole ka ka kaskantar da kanka mutum kana son karkatu ya albarka al-imam al-bukhari ka hadisi fa ayace ai wa annabi Musa tambaya aka ce wai wane ne yafi kowa karatu zamanin annabi Musa sai yace shi a ganin sa ana wa gani yace matsayina na annabin Allah bana tunanin akwai wanda yake karatu sai Allah ya ce masa akwai wanda yake karatu bal ma shirye kayan ka je zuwa ka makaranta ko ba ta tambaya guda akai masa wai waye yafi kowa karatu sai ce baya ganin akwai wanda yafi karatu shi a matsayinsa nawa na annabin Allah gashi manzo kuma gashi annabi kuma yana cikin ulul azmi minar rusuli sai Allah ya ce wa annabi Musa akwai wanda yafi karatu khidir yana huri kaza je kai karatu je kai akwai abin da baka sani ba kuma sai ta tarkayansa haka je? kuma yaje yayo karatu ko ya san abin da bai sani ba haka ne ku ba ka bani ai karshen hadisin bukhari annabi cewa ya rahimallahu musa Allah ya jikin annabi musa ina ma ya ƙara hakuri da ta tahiyyar ta ƙara tsawo da ya samu da musa wani karatun dan karatun ba lashi shi kade bane dan duka duka karatu guda uku ne ake aka a wannan qur'ani ya ambata sun zo wajen na farin jirgin ruwa jirgin ruwa lafiyayya Khidir ya ya soke wannan ya kariya ta yahude ta aka zo ya gamu da wani yaro kuma ya tafiya kawai ya kama shi kashe sa na kuma suka zo za su fita gari su zo gari aka hana su horin masauki ƙarshen garin za su suka ga gina sai ce to shirya mu gyara ta suka gyara can sai da ya masa magana ya ce to kace yanzu an dauko mu kyauta albarkar karatu <laughs> ashe ka zuwa albarka ko albarkar karatu aka dauko mu kyauta ba banza ba <laughs> kyauta aka dauko mu kuma ka hude ta to shi ya san abin da bai sani ba sai ya kale sai ya ce kai ba mun alƙawari da kai ba aka tambaye ni komai sai abin da ni na ga dama na ga ya maka yace to kai ka kama ni abin da abin da na manta a kai yace a cigaba da tafiya aka zo kuma ya kashe yare ta aka zalta nafsan zakiyatan bi ghairi nafsin yanzu kai khidir ka kashe rai tsatsatsiya mutum kirki ga nan yaro na matashi kuma ka zo ka kashe shi kawai haka kawai ba abin dai gaskiya ka zo da wani abun kyama yace masa ina alkawalin mu da kai yace to daga yanzu fa in na ƙara wani to sai a doka mataki ayi mun hakuri aka je gaba aka aka gyara gida ce laushi talatta khasta alaihi ajara in ka inna ma da ka ci biya mu ce hada firaqu baini wa bainak eh, nan kan za mu rabu amma kafin mu rabu wuri ba karatu yace fa amma safinatu fa kanat limasakina ya'maluna faratu ana aibaha wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kull safinatin qasba yace wancan jirgin ruwan da kaga na na na hude na karyasa abinda ya faru kai abinda baka sani ba wannan jirgin na Yusuf bayan Allah talakawa ne miskinai suna iya kokarin su kare mutuncin kansu ta hanyar wannan safarar mutane da suke cikin wannan jirgin ruwan to kuma ƙarshen ruwan a tigabar teku akwai wani sarki azzalimi wanda in yaga jirgin ruwa lafiyayya ne kyawu kwacewa yake yi yace abun ni kuma Allah ya bani karatu na san da abun sai naga in hude wannan jirgare in ya ganta kararra ba zai karba ba sai ya kare musu bala da da maya ta rayuwa shi sa ne wannan to nabi fa yace wa amal gulam fakana abuwahu abwahu mu'minin uwayensa masu imani ne shi yaron kafiri ne sai Allah kuma ya alƙalin zai canza musu sai mun kashe saboda shi ke kula da su in aka bar sa a rayuwa za ga ta ci musu mutunci to sai Allah ya so ya sa saboda a sauya musu wanda ya fisa da kuma gini na duke wasu marayu ne wani baban su ne mutunan kirki kafin ya mutu ya ga duk garin bai aminta da kowa ba ba wanda ya aminta da shi kuma ga dukiyar ayyansa kuma ga yaran yaran kanana ba su girma ba su balaga ba sai gina rami yace Allah kaga mun iyayen mu a rayuwa Allah ka karba mana yace ya Allah ga dukiyar ayyata ka sa dukiyar a hannunsu sai ya gina rami ya sanya dukiyar dore gina yanzu yace wannan ginar in ta in ta hadu to mutanen gari za su zo wajen gyara duki eh, ginar marayu to wajen gyara kuma sai a saci dukiyar bayon Allah to ni kuma na san da abun kai baka sani ba shi da annabi ce rahimallahu Musa ina ma annabi Musa ya dan jure yayi hakuri a ƙara samun wani karatu haka tawadu a karatu wajibi ne matsar matukar kana son karatun ka yayi yayi albarka da alkhairi ga dukkanin dukkanin karatun annabi sallallahu alaihi wasallam wallahi akwai tawadu da shi akwai kaskantar da kai da shi na cewa bin musabai shi shine annabi ya fi su daga lokacin da malami yake nuna wa dalibai shi shine ba an matsala kai ba kowa bane dai in ba su ba kai ba kowa kake ba wallahi in ba daliban kai ba kowa bane haka ne jama'a Allah ya dace da mu Allah ya sa mu wani lafiya sai Allah ya ce kazabta ƙarya kake walakin naka ta'allamta li yuqal li yuqala huwa alim wa qara'atul qur'ani li yuqal huwa qari qila summa umira bihi fasiba ala wajhi sai aja a fisgota huskarsa hatta ulqiya fi nar har ta kai a wulka wutar jahannama wa wasa Allahu alaihi rizqah wa rajulun ay eh, wa rajulun wasa Allahu alaihi rizqa sai kuma mutun na uku shine mai kudi an samu mai karfi ko nabi malami na uku kuma mai kudi wannan su ne al'umma baki daya wa'annan mutanen su ne al'umma irkunnan al'umma guda uku ne malamai masu mulki ay eh, masu masu mulki eh sannan kuma da masu kudi idan suka lalace al'umma ta lalace idan mutum uku suka lalace cikin al'umma sun lalace al'umma gaba ɗaya lalacewa za ta yi masu kudi da malamai da kuma watan masu masu mulki in aka lalace su kowa ya lalace Allah ya kare mu to ai ana tahiya yaki ne karkashin jagoranci ko yanzu kare kake kace zaka jihadi musamman irin mutane yanzu da tsoro ya mutane <laughs> jihadi jihadi ma ai sallah an gasta ya bala tana doki mukami <laughs> eh jihadi a yi sallah an kasa tafiya a koya bala tala ashe ashe wani wallahi wani fa yake ce za a yi jihadi sai ya je jihadi to maharin ya aje musulunci kenan maharin ya aje musulunci kenan <laughs> eh saboda musulunci ne matsoraci ne Allah ya dace da mu to da mutunan da kuma Allah ya yalwata masa arziki Allah ya ba sa dukiya wa atahu min asnafil mali kulli duk wani bangare na dukiya Allah ya ba sa duk wani abu na dukiya Allah ya basa ga iya ga mata ga ga ga ga bangaren kiyo shi na can bangaren noma akwai shi bangaren kamfani ta ko ina shi na da hannun jari a wannan bangaren <coughs> fa usiya bi sai azur gaban Allah subhanahu wataala fa arrafahu bi ni'amihi sai Allah ya tunatar da shi da ni'imarsa cewa na maka za na maka za ba dan gori ba dan ya tuna sai ya tuna fa arafaha sai ya tuno ni'imomin Allah a gaba daya fa sai Allah yace ma amilta fiha to kudin da na baka mi kai da su fa sai yace taraktu ma taraktu min sabilin tuhibbu an yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha laka yace Allah ban bar wata kafa ba ba wata hanya daga cikin hanyoyi da kai Allah kake so a ciyar a cikin face sai da ciyar cikin wannan hanyar ba wani abu da ya kamata a ce an yi da ya kamata mai kudi yayi na ciyarwa wanda ni ban yi ba kuma nayi ne laka dan nayi manyan daga Allah qala sai Allah ce kazabta qariya kake yi walakinaka fa'alta li yuqal huwa jawadun sai ce kai ne dan a ce wane ne kyauta ne wa qad qila kuma an riga tin an fada thumma umira bihi sannan kuma Allah subhanahu wataala ya yi umarni da shi yayi umarni da mala'iku su kama sa fasuhiba ala wajhihi sai su fisga ta wuska sa ayi tofi akai hatta ulqiya fi an-nar har aulga da shi a cikin a cikin wutar jahannama wa fi lafdin aw lafdin har imamu muslim har yau fa haula'i awwalu khalqin tus'aru bihim an-nar yawm al-qiyamah yace wa'annan wa'annan mutanen guda guda uku sune mutun guda mutanen farko da Allah zai kunna wutar jahannama da su sune mutane guda uku da Allah tusa'ar da za a kunna kunnawa farin da za a yi wa huta irin kiyama da waɗannan mutum guda uku ne Allah ya kare mu ashe wannan hadisi yana karantar da mu awa bai kamar haka a wani farin duk abin da zaka yi wanda Allah ne yace ayi to kai dan neman yardarsa duk abin da zaka yi wanda Allah yace ayi to kai dan neman yardan Allah karka kusura kai dan da wata manufa sannan kuma dole wannan abun ya zamanto kai ne bisa ilimi kai bisa bisa ala basira kai wannan abun jihadi ne za a yi to kaje kai bisa ilimi karantarwa na kai ka fidda sarre kai mutane bayani da kamata ciyarwa ta kai ka san inda ya kamata ka sanya dukiyar abu na gaba sannan kuma dole sai kai bisa karantarwar annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam dole sai kai dan eh, bisa karantarwa yadda annabi ya karantar da kai idan zaka yi bisa ilimi zaka yi dan Allah babu karantarwa annabi cikin aikin manzani aikin manzani mutun yayi yadda Allah yake so idan manzon Allah ya karantar sannan kuma yayi da ikhlasi yayi mi da ikhlasi sannan kuma ya rika wannan aiki da ya rika sa da addu'a ya rika wannan aikin da da addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya dace da mu yace wa samitu shaykh al-islam inji imam ibn al-qayyim ce naji shaykhul islam malamin muslim to waye kenan ai in kaji ana dara hidda uwaki yaga ce shaykhul islam a duk duniyar ahlus sunna ana nihin wa ibn taymiya Allah ya ji kansa ya gafarta masa malam ba wani bangare na rayuwa wanda bai rubutu ba sai babu babu wani bangare na rayuwa na karatu da ake yi wanda shi bai karatu ya rubutu ba sai babu ko mun fahimta ya shuka alkhairi alkhairi a duniya da dama kuma Allah ya taimake shi da tarin malamai nagari wanda kuma sai an mutu ana fadin su dai ko ba ai ko ibn ibn al-qayyim al-jawzi dalibin ne dalibin ne har gidan ko sai bi sojan karatu lokacin da aka kame ibn taymiya sai shi gidan gidan kwasu akan mas'alar guda biyu ta zance in mutun ya saki matarsa saki uku alafazi daya kuma zancen alqur'ani a fatawa ibnu taymiya shi mutai saki mata saki uku alfazi dai saki daya ne ai saki dai saki daya ne mun fahimta amma fatawa al-imam malik fatawa al-imam shafi ahmad ibn hanbal abu hanifa sun tafi akan cewa saki saki saki uku ne amma shi ibn al-qayyim al-jawzi da malamin sa suna akan wannan fatawa saki dai ne kan wannan fatawar da kuma cewa bi halitta mutun ya kulla kayansa ya je wani masallaci da sunan ziyara in ba masallaci guda ku ba a duniya duk inda zaka je in dai da sunan ziyara ce ta masallaci haramun ne bi halitta masjidul aqsa da yake falastin da masjidul nabawi da yake garin madina da kuma masallacin masallacin masjidul haram da yake makka wannan su ne to wannan matsalar ta saka shi gidan kwasu to ibn ibn qayyim daga an kai malam gidan kusa shi ma sai huce gidan kusa to milahi tsayi to malam na raye kuma ga karatu me zai tsaye ne ma kuna jin al-hafiz ibn kasir ko dalibi ibn qayyim ibn taymiya ne dalibin ibn taymiya malamin sa ne kuma suna nuna gari suna kamar in ana zancan kara shi ibn kasir a majalisin ibn taymiya kina cikin ɗaliban da za ka kwatanta kamar ɗan sayi e a wajensa <laughs> al-imam ibn rajab ɗalibin sa ne ɗalibin sa ne sun yi karatu a gusa yana da yana malamin suka karatu rabbaniyu to shi yace washamit wasamitu shaykh al-islam ce naji malamin musulmi na fada yace kama anna khairan nasi al-anbiya da kamar da mafi alkhairin mutane su ne annabawa su fi kowa alkhairi ba wanda yake annabi zama mutumin kirci kuma ba wanda yake annabi alkhairi a rayuwa yace fa sharrun nas fa sharrun nas man tashabbaha bihim kuma sharrin mutane su ne wa'anda suka kaman suka suka kamanta da suka ce min alkazzabi daga cikin makarita suka ce su ma annabawa ne sharrin mutane wanda zai fito yayi ƙarya yace annabi ne wadda annahu minhum kuma yayi kirarin cewa shi ma yana daga cikin annabawa walaysa minhu alhali bai daga ciki ko mun bace karatu to wannan sune mafi sharrin mutane Allah ya kare <coughs> to kuma ai daga cikin alamun tashin kiyama ne inji annabin Allah ce za a samu almutanabbiun masu da'awar annabtaka mutun ya fito ya ce annabi ne daga ran da manzon Allah ya su ba shekara ba da rasuwar annabi aka samu annabi ta ce shi ma annabi ne suna da yawa daga ciki akwai akwai musailamatul kazzab akwai khansa akwai saja suna da yawa suka fito suka ce su su ma annabawa ne har da mace fa a wannan zaman har mace ta fito ta ce ita ma annabiya ce amma dai karshe musailamatul kazzab yayi mata wayo sai aure ta <laughs> aure ta yayi saboda annabtaka ta ƙara ƙarfi ko wallahi haka abubakar siddiq ya ya jajirce malam ya sanya mas'ala guda uku gaban sa ga an wasu sun sun ce annabawa ne mutanabbi'un ga wasu sun ce sun bar musulunci kwata-kwata masu sun hita suka ce su ne musulunci to sun bari kuma aka samu suka ce to su za su yi musulunci amma kuma ba su ba da zakka abun ya ga Abubakar kai ya girmama ya tara sahabbai ga matsala ta fuskanta tana fuskanta ta yayi kamata yi suka ce to Allah lallaba mutane dai haka ce kai yace na rance da Allah ba zan lallaba kowa ba ba zan ci yace ko mutun shi ko kuma ya bari duk wanda ko ya bar musulunci yace zan yake sa kuma duk wanda ya bar yace ba zai da zakka ba zan yake sa a ƙarshe ne fidda ya shirye runduna karkashin Khalid dan Walid da Usama suka je suka yaki Musailamatul Kazzab wanda cikin tarihi aka ce wanda ya kashe Hamza shi ya kashe Musailamatul Kazzab al-Wahshi shine wanda ya kashe Hamza yace qataltu khairan nas wa qataltu sharran nas na kashe wanda yafi kowa alkhairi cikin mutane kuma na fi kashe wanda yafi kowa shari cikin mutane a ƙarshe dai Umar dan Khattab ya ce laula ka ya Abubakar la zalzala al-islam wa halaka in ba da Allah ya sanya ba Abubakar ne jagoran musulmi ko yace wallahi da musulunci yayi rawa da musulmi sun halaka Allah subhanahu wataala ya datar da mu abinda mun ka fada mun to gaskiya Allah ya ba lada kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta muna nan zamu kwana sai wani sati in Allah ya kaddara muna fata wa Allah subhanahu wataala ya tabbatar da mu akan wannan tafarkin kuma Allah ya kara mana ikhlasi a cikin ayyukanmu ya Allah kaka jarriyo mu da yi dan ayaba mu Allah ka sa mu yi dan kai Allah ka sa mu yi dan kai Allah ka sa mu yi dan kai ya Allah in ma za mu yi da niyyar wani yaba Allah ka hana mu yi a rayuwa Allah ka hana mu yi a rayuwa Allah ka mu wani lafiya Allah ka sanya muna cikin waɗanda za a bayyana littafin su da hannunsu na dama a inin alkiyama Allah ka sanya mu sha ruwan alkausara Allah ka datar da mu da shan ruwan salsabila da su tasdim Allah ka aura mu na huri ne da kai mu na alkawali subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilayka wa sallallahu wa sallim ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katira wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh